السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أمشكور الله سبحانه وتعالى كتوب وحي na afya mpaka kuikuta siku kama hii ya leo ambayo ni siku ya Jumatatu tarehe 26 mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja mwaka wa 1443 Hijri yote hii ni fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika neema zake kutujalia kuweza kukutana tena kwenye msikiti huu wetu Masjid al-Khairat kuendeleza darasa zetu za kina mama ambazo tulikuwa tumesimama kwa ajili ya mambo ya Ramadhani na mengineyo فهذا فضل الله سبحانه وتعالى نتمشكر الله سبحانه وتعالى وجنبه هيلو ثانيا utaratibu wa hizi durus sahi ni kama mlivyotangaziwa kwenye majumuat ile ilani mliotumiwa leo insha Allah taala tutasoma tutaendeleza kusoma kitabu chetu cha hadithi ambazo ni hadithi khassa za muhusu mwanamke kwenye mambo yake yote kwenye ahkam zake zote za kisheria kitabu maarufu kinachoitwa Umdat almar'a للدكتور عادل ابن حسن الحمد وفقه الله kesho insha Allah ambayo ni Jumanne tutasoma tutaendeleza kusoma الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله na Jumatano insha Allah taala tutaanza kitabu kipya ambacho itakuwa ni matni ya fiqhi hasa yazungumza masala ya fiqhi kiundani yani kiupana ki zaidi kuhusu swala na kuhusu siyam na kuhusu zaka matni ambayo ni muhimu sana kila muislamu kuyajua ya msingi kuhusu ibada nao ni matni ya adabul mashi ila sala cha al-imam al-mujaddid محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة kwa hivyo tutaendeleza hizi vitabu vitatu insha Allah taala kitabu kitakachokwisha tutaangalia kuweka chingine biidhnillah taala <clears throat> naam hichi kitabu cha umdatul mar'a tuliwahi kusoma hadithi kumi tuliwahi kusoma hadithi kumi kwenye hichi kitabu leo insha Allah taala tutachukua hadithi ya kumna moja ambayo ni kuendeleza ziliyopita أسمى وفقه الله كتك unwani ya حديثي أميك ameweka anwani لا تصافحي أي رجل من غير محارمك أسي سلمياني kwa mkono na mwanamume yoyote ambaye kwamba si mahrim yako mwanamke wa Kiislamu ni haramu mkono wake kugusa mwili au mkono wa mwanamume ambaye kwamba ni haramu si maharimu yake ni ajnabi naye haifai jambo hilo haifai jambo hilo na hili ni jambo muhimu pia kulizungumzia kwa sababu ni jambo ambalo kwamba tasahul imeenea sahi hii mpaka kiasi ya kwamba <clears throat> lau mwanamke atakataa kumsalimia mwanamume kwa mkono ambaye hamuhusu <clears throat> au ambaye ni ajnabi na yeye hata kama yuwamuhusu lakini ni ajnabi na yeye au mwanamume kumsalimia kwa mkono mwanamke ambaye ni ajnabia na yeye yaani leo imekuwa ni jambo la kushangawa jambo la kushangawa ambao inavyotakikana ni kwamba lau watafanya hivyo ndo watu washangae lakini maal asafi shadid tume atuambia bada ad-dinu ghariban wasayaudu ghariban kama bada dini imeanza ugeni kwa hijulikana kwanza alafu itakuja kuwa isahaulikane iwe haijulikani tena kwa nini kwa mambo ya watu watakao kuyahalalisha mpaka yale ya haramu sasa yatakuwa ndio halali na yale ya halali ndio yamekuwa sasa ya kushangawa ndio hizi zama na sallallahu alaihi wasallam leo takuta kijana aliyosoma dini nyumbani amekataa kumsalimia mwanamke hata kama ni mkubwa wake yuamzaa mara mia moja hata kama yuamzaa mara mia moja lakini ni ajnabia na yeye akifanya hivyo kataa ataitwa jeuri huyu ana kibri oh kwani huyu si mke wa ammi yake kwani huyu si mke wa khali yake sasa kama ni mke wa ammi yake na ni mke wa khali yake ndio ashakuwa mahari hala la yajuz hala haram haramu itabakia ni haramu hata tukaifanya tuka ah, hakuna neno au wengine wakwambia sasa huyu wamdhuru nini huyu kwani wampinga nini yompinga na yomdhuru na kama hamdhuru wala hampingi Allah angekataza Allah subhanahu wa ta'ala kila la madhara ametukataza kila jambo alotukataza lazima lina madhara na madamu hili ametukataza ni lazima linao madhara ni sasa uyaone au mato yako yana, yana upofu kidogo huyaoni jituhumu wewe usituhumu sharia jiambie ah mimi sione hapo tutaelewa kwa sababu sio kila mtu mwenye mato anaoona kuna wengine wana mato ya kuwazina hayaoni lidhalika haifai ushindani kwenye sharia sharia ikisha kuhukumu Allah subhanahu wa ta'ala kisha kihukumu haifai mtu kusema oh kwani haipingi kwani ina hivi kama angalikuwa ni jambo la kufaa na halina madhara mbona Allah yatukataza mbona mtume yatukataza kwa hivyo sikilizeni hii hadithi hii hadithi imebeba mambo matano muhimu au sita pamoja na la mwisho sita muhimu sana kwa kila mwanamke na kila mwanamume kulijua kuyajua japo kuwa mtume alikuwa awalenga wanawake hasa lakini haina maana haya mambo ameamrisha wanawake peke yao hata sisi wanaume pia tumeamrishwa lakini hapa mtume alikuwa hasa iwawalenga wanawake hasa <clears throat> asema an umaymata binti ruqayyah radiyallahu anha qalat umaima ambaye ni mjukuu wa mtume sallam ni mjukuu wa mtume sallam kupitia binti yake Zainab na huo alikuwa yule akim, akimbeba kwenye sala umaima asema radhiallahu anha nilikuja ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi niswatin min al-ansar asema umaima mimi nilikuja umaima asema alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye babu yake fi niswatin min al-ansar nilikuwa nimefuatana na kundi la wanawake wa kiansar kwa hiyo alifuatana na kundi la wanawake wa kiansar wakamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam malengo nini nubayihu tumekuja kumbai kwa sababu walipata habari kwamba wanaume walikwenda kumbai mtumi wakampa mkono mtumi wakamshika mkono mtumi kwamba sisi tumekubai kufa kupona na wewe wewe ndio kiongozi wetu wala hatutokuasi hii ndio maana bai'a ni kumshika mkono kiongozi ukachukua ahdi kwamba hautamkhalifu na utamtii sasa masahaba wa kiume walipofanya hivyo masahaba wa kike wakapata habari kwamba ah masahaba wa kiume wamempa bai'a mtumi wakambaye wakamshika mkono wakachukua ahdi kwa hivyo na sisi twendeni wanawake tukaoneshe bai'a yetu tusishindwe na wanaume. Sasa wao wakaenda na wao maskini ni kwa ajili ya kupenda khairi na kutaka khairi. Fakulna tukamwambia ya rasul Allah ewe mtume wa Allah nubayi'uka ala alla nushrika billahi shay'a sisi tumekupa bai'a yani tumekubali tumechukua ahadi kwamba sisi wanawake tumekubai na tumekuahidi alla nushrika billahi shay'a kwamba hatutamshirikisha Allah kwa chochote shay'an yani chochote ni sawa sawa ni shiriki ndogo ndogo ni sawa sawa ni shiriki kubwa kubwa hatutomshirikisha Allah na shiriki aina yoyote la ndogo la kubwa hilo ni dhambi la kwanza na la shaka shirku ni dhambi adhim ni dhambi kubwa na ni dhulma kubwa kwa sababu shirk maana yake kiufupi ni kuchukua haki ya Allah ambayo ni haki ya ibada ukaenda ukampa kiumbe ukaenda ukampa kiumbe wallahi huu ni mtu mkosefu wa haya huu ni mtu hakuna mtu atamshirikisha Allah isipokuwa ni mtu mkosefu wa haya mtovu wa adabu na Mola wake ni mtovu wa haya na Mola wake wallahi lao wewe ni mtu na adabu zako na haya zako na akili yako hauwezi kumshirikisha Allah hata kidogo ukimwona mtu yoyote ni mtu mushrik billah wewe jua ni mtovu wa mambo matatu ni mtovu wa akili ni mtovu wa adabu ni mtovu wa haya lau na mambo haya matatu wallahi huwezi kumshirikisha Allah lidhalika watazameni mushrikun wanamshirikisha Allah eh? kwa kila aina ya shirki za leo tunazoziona utakuta akili zao hafifu si wazima wallahi si wazima utaona upungufu bila shaki kwa sababu yale mambo anayoyafanya ni mambo subhanallah hata utashangaa kwa nini mtu mzima anafanya hivi anaenda namlilia kiumbe anamwambia mimi nataka maghfira yako mimi nataka unitoi kwenye matatizo yangu mimi nataka mtoto mimi nataka kadhaa nasallallahu alaa hii ni utovu wa akili bila shaki kwa sababu kila mwenye akili anajua mpe anayetoa ni Allah Asa unapokwenda kumwambia kiumbe nipa haja zangu ina maana huyo akili yake imeruka kidogo haielewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala wa hakadha ni mtovu wa adabu hivyo hivyo na ni mtovu wa haya kwa sababu ukichukua haki ya mtu ukienda ukimpa mwingine ukachukua haki ya Allah ukampa kiumbe ina maana hujamheshimu wala hujamuonesha adabu Mola wako lau wamtambua na wamheshimu na una adabu na yeye uwezi kutukua haki ya ibada ukampelekea kiumbe kwa hivyo shirki ameanza na shirki kwa sababu ndio dhambi kubwa wala nasriqa wala nasriqa wala tusiibe hatutaiba wa wanawake wamwambia mtume sallam tumaikubai vile vile baada ya kwamba hatutamshirikisha Allah vile vile tutakuhakikishia hatutakuwa sisi ni wenye kuiba hatuibi mali ya watu sisi wanawake yani tutajihifadhi na kuiba mali ya watu kuiba mali ya mumewe kuiba mali ya mwanamke mwenzake kuiba mali ya mwingine la akitaka mali aomba ruhusa kwa muhusika hii ndio desturi ya Kiislamu ilivyotuwekea la yajuz kutukua haki alghair bighairi idhnihi hususan tena ukikatazwa mathala mwanamume akakwambia au mumeo usifai usinichukulie kitu changu fulani ukaenda kwa sirisiri ukatoa wewe wamuibia وما يجوز هذا اللهم إلا عند الضرورة والحاجة بحيث مؤمن بخيلي hataki sasa kufanya hataki kutoa basi hapo sheria ndio imekuruhusu uchukue kulingana kinachokutosha wala naznia hilo jambo la tatu walomwahidi mtumi kwamba hawatofanya wanawake wala naznia na kwamba watahifadhi farji zao watahifadhi uchi zao hawatafanya haramu watakuwa waaminifu kwa waume zao yani hadha hu watakuwa waaminifu kwa Mola wao watakuwa waaminifu kwa waume zao sio mume ameghibu tena sasa afanye khiana hadha la yajuz wala naznia wala hawatazini wakasema watahifadhi farji zao wala hawatokuzini kwa sababu ta'atan lillah wa ta'atan lirasuli kwa hivyo mwanamke ana jukumu lingine hilo pia na hii masala si ya mwanamke peke yake hata sisi wanaume hatufai kumshirikisha Allah hatufai kuiba hatufai kuzini kwa sababu zina ni jambo ni dhambi mushtaraka baina mume na mke kwa hivyo tukatazwa sote pia waume hawafai kuzini <clears throat> na wanawake hawafai kuzini kwa hivyo sote tumeamrishwa kuhifadhi farji zetu walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim hii ni sifa ya waumini Allah aliwasifu kwamba wanahifadhi farji zao hawapeleki farji zao kwenye mahali pa haramu mwanamke si halali yako kwa nini kwenda kufanya fahisha na yeye au kama mwanamke mwanamume si halali yake kwa nini kwenda kufanya fahisha na yeye haya ni madhambi yote madhambi makubwa mubiqat muhlikat haya madhambi yote yanamwangamiza mwanadamu mwenye kuyafanya asipotubia asipotubia alafu akasema wala bi bibuhtanin yaftarihi baina aidina wa arjulina hili jambo lingine walomwahidi mtume kwamba hawatafanya nalo lipi la bi bibuhtanin yaftarihi hawataleta uzushi urongo hawatosinanga urongo hawatokuwa na tabia ya kusinanga uzushi jambo hakuna ukalizusha ukalisema liko ukalibandika baina aidina wariyani mbele yetu wala nyuma yetu yani kwenye jambo la dini lote kwenye masala yote ya sheria wamechukua ahadi kwamba hawatofanya uzushi wakazusha urongo jambo hakuna wakadai kwamba liko hilo pia walikula ahadi hawatafanya hilo pia walikula ahadi hawatafanya ulama wa hadithi kufasiri maana iftira بهتان قل بهتان ها بمعنى كنين بهتان معنى كنين علماء سما سما أبو عبيد هون موجة من غريب الحديث كتاب جلوغة معنى كني كوامبا لا يفترين معنى كنين أي بولد تنسبه إلى الزوج حتم بندك مو ممتوت ومبيسي واكي ajua yeye haya maji si ya mume wangu sio yeye alifanya khiana akapita kwingine kisha ati akamtukua yale maji akamdai ni wewe ulipoondoka uliniachia hii na kumbe pengine alipitisha mume mwingine sallallahu alaihi wasallam hiyo ndio makusudi ya urongo hapa yani mtoto yeye yule mwanamke yakini hakumpata kwa mumewe alifanya khiana kisha akambandika mumewe hii mimba yako ni yako hii wewe ndio shona wa hakadha kwa sababu gani ajua yeye yuko kwenye ndoa na huyu mume sasa akidai kwamba mimba ni yake hatokano watu wengi watasema basi ni yake kwa sababu ozewe huna huyu kumbe ni urongo na yeye wajua chini kwamba amkhini amechanganya kwenye kizazi chake maji ya mwingine sallallahu alaihi wasallam wal afia kwa hivyo hiyo ndio buhtana hapa kwa hivyo wakala,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 na yuwajua yeye ndo amefanya khiana hadha haram ndio yule mwanamume hatojua atasema ni wangu atatanganya kizazi abandiko majukumu kumwangalia yule mtoto wa anti khain naye ndo yajua kwa hivyo madhambi yale atabeba huyu mwanamke aliyeficha wala naasika fi ma'ruf vile vile wakachukua ahdi wakamwambia mtumi kwamba hatutokuasi kwenye jambo lema utakalokutuamrisha lolote kila jambo lema tutafanya na hii ni wasfun kashif la mafhuma la kwa sababu mtumi hamrishi maasiya hamrishi maasi yani mafhumu yake kwamba oh ukituamrisha maasi hatutofanya la hapa hii nafsi haina mafuhumu hii maarufu hapa ni sifatun kashifa yaitwa sifatun kashifa na nafsi idha kana sifatun kashifa huwa haina mafuhumi yani haina maana wanawake atakwambia mtume la naasika fi maarufu ukituamrisha mema tutakuasi yani mafhumu yake tuseme ukituamrisha maovu tutakuasi hii hakuna kwa sababu mtumi tayari haamrishi maovu kitambo yeye eh, haamrishi maovu ndio maana huitwa wasfun kashif yani la mafhuma haina mafhume kwa hivyo amri ya mtumi yoyote akiamrishwa hawatoi asi wataitii kwa sababu mtumi haamrishi maasi kwa hivyo na maana amri za mtumi zote ni maarufu amri za mtumi zote ni maarufu si munkar kinyume na sisi naam sisi wengine tuweza kutuiwa tuweza kuasiwa kwa sababu saa nyingine tunaamrisha mabaya kama binadamu wengine qala asema umaima eh, qala mtume sallallahu alayhi akawaambia sasa wamechukua ahdi mzito hawa wamechukua ahadi hawatoshirikisha chochote hawatoiba hawatozini hawatoficha kwenye vizazi vyao urongo vitu ambavyo si za mume hawatoasi chochote mtume akaona hii ni mambo mazito ndo aka kwa huruma yake na rahma ya alionayo mtume kwa umma wake mbio akawaambia semeni fi mastata'tum wa ataqtunna stata'tum fi mastata'tunna wa ataqtunna semeni kwamba tutakuwa tutakutii katika haya mambo matano kulingana na uweza wetu kwa sababu amri yoyote ya kisheria inategemea uwezo sasa wao walikuwa wamesahau kuweka istitaa hapa mtume akawaekea kwa sababu mimbabi rahma ana huruma na hu umma kwa sababu haya mambo matano ni mazito sana kutekeleza ndo mtume akamwambia semeni mtatekeleza kulingana na uweza wenu kwa sababu nani ambayo kwamba ataweza kuishi asimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote kikubwa la kidogo haiwezekani ila mitume tu sote twangia hata kama ni katika khafaya ndo mtume sasa sallallahu asema shirki imeficha maana kwenye moyo kama chungu mweusi kwenye giza leusi kwa hiyo waweza kwa wewe wafanya shirki hata hujui subhanallah maana ndo maana mtume akawambia fi mastata'tunna semeni kulingana na uweza wetu na istitaa yetu tutajaribu kutokushirikisha kulingana na istitaa yetu na uweza wetu tutajaribu tusiibe kulingana na istitaa yetu tutajaribu tusizini hivyo mwanadamu hufunga jambo lake kwa istitaa ili Allah msahilie qalat asema umaima qulna tukamwambia Allahu wa rasuluhu tukasema Allahu wa rasuluhu arham bina mtume aliposema semeni fi mastata'tum mnavoweza wakafurahi hawa wanawake akasema Allahu wa rasuluhu arham bina Allah na mtume wake yatuhurumia sisi wanawake yatuhurumia bila shaka kwa sababu ametuambia haya mambo yote tuwafanye kulingana na stita yetu si isikuwe taklifi halumma nubayi'ka sasa wakamwambia mtume njoo halumma yani taal njoo nubayi'ka tukupe mkono tukushike mkono wako tukubai tuchukue ahadi kwenye kama walivyofanya wanaume yani ya rasulullah ewe mtume walikuwa hawaelewi hukumu ya musafaha wao wanaona kupea mkono mwanamume yafaa walikuwa hawaelewi sasa ndo wakamwambia mtume njoo tukushike mkono tuchukue ahadi mbele yako kama walivyofanya wanaume kwamba haya mambo matano tutayatekeleza sawa sawa faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia inni la usafihun nisa mimi mkono wangu haugusi mwanamke yoyote mkono wangu hausalimiani mkono kwa mkono na mwanamke aina yoyote tabana ila wake zake na wale wanaomhusu kisha akamwambia ma quli mi'ati imra'atin ka qawli hiyo bai'a aliochukua kwangu kwa mimi nishakubali kuwabai wewe nenda kawaambie wanawake hata kama mia moja kwamba mtumi ashakubali bai'a yenu kwa mdomo si kwa mkono nenda katangaze sasa yatosha si lazima mimi nije nimwambie mwanamke mmoja mmoja nimekubali bai'a yako nimekubali bai'a yako nimekubali watakuwa ni wengi ndo akamwambia haya maneno yangu kwa mimi nakwambia hizi nishakubali bai'a yenu yatangaze hata kama wanawake mia moja watakuwa waambie tu haina haja mimi kwenda kumwambia kila mwanamke kivyake nianze kwenda kuingia nyumba kijumba hodi sasa hii nimekubali bai'a yako fulani nimekubali la hii pia itakuwa taklifi kwa hivyo nenda kawaambie hata kama ni 100 imraa hata kama ni wanawake wa mji mzima kawaambie kwamba mtume ashakubali bai'a yenu au hadithi akasema limra'atin wahida au mithlu qawli limra'atin wahid au kama neno langu hili ninalokuambia kuambia mwanamke mmoja hivi ninavyokuambia wanawake 100 ndivyo ninavyoombea wanawake mmoja na hivi ninavyomwambia mwanamke mmoja ni kama nimewaambia wanawake mia moja kwa hivyo tu wewe nenda katangaze kwa wanawake wa mji wote wa Madina kwamba mtume alayhi salatu wassalam amekubali kupokea bai'a yenu kwa mdomo peke yake wala sio kwa mkono akawabainishia hukumu kwamba haifai kugusana mkono kwa mkono na mwanamume ambaye ni ajnabi na wewe hii akawafahamisha wanawake kwa hivyo akapekea bai'a yao kwa mdomo tu si kwa mkono خرجه الترمذي والنسائي وأحمد حديث مبوكي الترمذي na Nasai na Imam Ahmad. Sasa suala mmoja lafaa tujiulize. Hizi ni zama bora, zama za al-qarn al-fadhil. Zama alizokuwa mtume akiishi ndizo zama bora. Sote tukubaliana na hilo. Mwanzo. Pili. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiumbe bora kuliko wote. Hiyo mpili tatu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio bora kuliko sisi ambao tulikuja baadaye pamoja na ubora wote na takwa yote walionao mtume na hawa masahaba wake wa kike wakaamrishwa wasipeane mikono pamoja na hao yote ni mtu bora mtume ni kiumbe bora mtume hamuasi Allah hafanyi maasi na bado yuwakatazwa mkono wake asiguse mwanamke ajnabii haya mimi na wewe yani sisi tuna imani kubwa kiasi gani zaidi ya mtume na masahaba tuna takwa kiasi kubwa zaidi gani tuna ucheji Mungu kiasi gani kuwashinda hawa ati mtu kambe hakuna neno bwana wacheni mambo yenu vikwazo vikwazo vyenu vikwazo la <laughs> mambo hayaendi hivyo mambo ya sharia hayapelekwi kwa akili mambo ya sharia yanaenda kwa nukuu zinazotoka mahali sahihi lidhalik ikiwa mtumi ndiye mtu aliye mbali sana na shahwa wala hawezi kufanya uchafu wote na mwanamke amekatazwa asisalimiane na mwanamke kwa mkono ha mimi ambaye kwamba na wewe ambaye kwamba sote machafu matupu atutuambiane kwamba haina neno bwana salala mimi ni mkubwa wako wewe na kuzaa wewe achi kitoto kidogo ninakibeba kibeba hataki ha masala si hivyo masala ni kwamba Allah hataki umbebe umuoshe akienda choni umtambe umuogeshe hayo hayatuhusu yanaotuhusu kwamba yafaa haifai ukimbeba kijana umemuosha umemuogesha umemlea jazakallahu khair lakini hiyo sio leseni ya kuhalalishia ule mtoto sasa kupe mkono kwa sababu hata walimtamba au walimuogesha abadan hadha mayajuz kama si mtu mahrim yake haiwezekani hilo kabisa lazima sharia itekelezwe inavyowezekana wala ukisema ah basi mimi mimi nitamfanya nini huyu ah kwani mtume pia atawafanya nini ama sahaba wa kike atawafanya kitu mbona amekatazwa na yeye ni mchaji Mungu mkubwa kuliko sisi kwa hivyo wewe ukiniambia mimi ah sasa mimi naweza kumdhuru huyu waweza ndio maana sheria ikakukataza hata kama ni umri wako wa kuzaa waweza kumdhuru ndio maana sheria ikakataza kwa hivyo akili hapa mama zangu haitakikanwi akili hapa inatakikanwa نشريا الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث فوائد حديث من باب فوائد كذا يا كوانزا فائدة يا كوانزا الحديث دليل هي حديث دليل على أن المرأة إذا قامت بهذه الأمور الخمسة حديث دليل كونيشا كما لو منمك katika maisha yake duniani atayahifadhi ayasimamishe mambo haya matano yapi haya matano la yushrikna billahi shay'an ya pili la yasriqna ya tatu la yaznina ya nne la yatina bibuhtanin ya tano la yasina ukitekeleza kwenye maisha yako mambo matano haya tuliyataja najat يوم القيامه huyu mwanamke ashafaulu mbwa peponi huyu ni mbwa peponi mwanamke hakukalifishwa mambo mengi kwenye hii dunia sisi ndio shida hatuelewi tunataka kumbebesha mwanamke mambo mingi afanye hili afanye lile uende kule urudi la wewe si mwanamume wewe mwanamke bwana umepewa mambo yako fulani tekeleza خلاص kwa sababu hapa duniani kwani sisi tutafuta nini sote tutafuta pepo sasa wewe usimshirikishe Allah fanya tauhidi yako vizuri usiibe cha mtu usizini usimzushie urongo mume ukadai mimba ya huyu na si ya huyu usimuasi mtume wako kwa lolote ukishika mambo haya matano wewe unataka nini kwenye dunia hii eh mambo peponi insha Allah taala kwa hiyo mwanamke amekalifishwa haya mambo machache tu lau atayadhibiti shida sisi tutataka kumfanya mwanamke kama mwanamume kwenye kazi zake kwenye kusoma kwake kwenye yani unataka mwanamke awe kama kwenye kila majali haiwezekani mwanamume ndiye alim kuliko mwanamke mwanamume kazi zake ndiye kuliko mwanamke mwanamume kila kitu ni zaidi kuliko mwanamke haiwezekani lidhalika fitra ya mwanamke maumbile yake na khilqa yake haimruhusu kuwa kama mwanamume kwenye lolote kwenye elimu kwenye kazi kwenye chochote kwenye akili kwenye ukamilifu utakuta mwanamume zaidi na hii ni maumbile aliomba Allah mahamasala masala kwamba nikusema tu kwa hivyo wewe unavyotakikana dhibiti mambo yako matano haya moja kwa moja mpaka peponi. Na katika hii kifungu cha mwisho la ya'sinaka fi ma'ruf kwamba asim mtume kwenye jambo lote alilomwamrisha ni katika mambo mtume alioamrisha kumtii mume ndio maana yake kwa hivyo wewe tosheka na toa amri za mume wako fanya ibada zako insha Allah kesho enda peponi wataka nini kwenye dunia hii zaidi ya hayo fallah Allah fungueni macho yenu mfahamu kwamba sharia imewahafifishia nyinyi mzigo mkubwa tumebebeshwa sisi wanaume sio wanawake thanian jambo la faida ya pili وفيه أن بيعة المرأة للرجل الأجنبي تكون بالقول لا باليد وفيه كناو كتك حديثي أن بيعة المرأة للرجل الأجنبي ikifikia hali mwanamke sasa ni ambaye mwanamume ambaye ni ajnabi basi takunu bil yadi ambaye kwa takunu bil qawli ambaye kwa mdomo amwambie mimi niko pamoja na nyinyi inshallah kwa mdomo la bil yadi asimpe mkono lete mkono amina yesa tuko la la la hadha majuz hadha lirrijal الرجل مع الرجل au mwanamume na mwanamke ambaye ni halali yake ajnabi eh, mahrim mahrim yake mahrim yake ambao hawapingani hadha la haraj ama kumpa bai'a mwanamume ajnabia hii haifai lakini watu maalasaf wametasahal hata pasina haja ya kugusana wanagusana kazini mabarabarani barabarani za kupita mtu utaona msichana na mwanamume kupeana mikono akizungumza tafikiri yani ni mtu wake kiuliza <laughs> kwamba hawahusiani la min karibu na min bait kazini kwenye daira hukumia wakikutana popote kwenye maafisi za kiserikali ni mikono kila mahali sallallahu alaihi na ule anayekataa katika wanawake anaambiwa eh huna vipi hawa, ni wale watu wa misimamo mikali usikizi mwanamke yani kuhifadhi mkono wake ni msimamo mkali haya msimamo rais ni upi niaguswe na kila mwanamume huo ndo msimamo mzuri kwake sallallahu alaihi wasallam shufu al-uhur inavyoenea al-fahisha hivi ndo inavyoenea wakati wa banu israila mtume alisema nini fitna yao ilikuwa mwanzo mwanamke awal fitna bani israila kanat fi nisa kwani alianza zina moja kwa moja ha ilianza hivi bwana ilianza kushika mkono kwanza eh na kidogo kidha kidha kala thumma baada dhalika yahsul al-fahisha ndio maana mtume akatuonya akatuambia inna awwala fitnatin fi bani israila kanat fi nisa ni huko kiumbe cha mwanamke kugusana gusana naye kuzungumza zungumza naye ovyo ovyo pasina dharura ndio maana huleta ugonjwa wa fahisha kisha thalithan faida ya tatu وفيه بيان شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ورحمته لها يبينيش هروما رحمة alionayo mtume sallam kwa huu umma wanawake walipokubali kubeba haya majukumu aliwaambia kulingana na uweza wenu hakuwaambia basi mpaka mufe ndo mtaha kwamba mtu afe nafsi la hasaba istita kwa sababu ukamilifu hauwezi kuleta mwanadamu siku zote kazi yake ina kasoro sisi hatuwezi kumwabudu Allah haki inavyostahiki sasa lazima tutakuwa na kasoro ndo maana mtume akamwambia semeni kulingana na uweza wenu kwa sababu hatuwezi kuleta ukamilifu kwenye mambo yetu kwa hivyo hii yaonesha huruma ya mtume juu yetu namna gani anavyotujali anavyotuhurumia anavyotusikitikia alafu sisi hatutaki kumfuata maal asafi shadid hatutaki kumfuata bali twapiga vita misimamo ya mtume na misimamo ya wengine ndiyo misimamo bora leo hii yafaa kulinganiwa na kufuatwa lakini huyo anayetuhurumia anayetusikitikia mtume Muhammad sallam tumemweka kishogoni tumbakia kusema tu ah mtume mashallah rahim rahim kwa umma wake tayeb sasa wewe watamfuatia rahim au mfuate ule mgumu naye eh? ikiwa wewe wakiri kwamba mtume ndio rahim kwa huu umma yeye ndo anayefaa kufuata basi si ule mgumu lakini wamuacha aliye rahim harisun alaikum bilmu'minina raufur rahim wamuacha huyu wafuata wengine ألا شك هذا من خفة العقل هو نوتوف وكيل موجة وموجة ولا هون تفسير نجين لذلك هاو تبات متو مبتدع أكون أكيل سوا هاو تبات متو مبتدع ألف وتكيل يكتمام أبدا في نقص لا شك يا ميشو فايدة يا ميشو وفيه أن الرجال لا يصافحون النساء الأجنبيات بالأيدي أن الرجال نقوم ونوم لا يصافحون النساء الأجنبيات ni haramu kuwasalimia kwa mikono wanawake ambao ni ajnabia na wao bil aidi kwa mikono haifai mwanamume kumpa salamu mwanamke ya mkono kwa mkono kugusana ikiwa ule mwanamke si maharimu yake labda kwa mdomo basi ikitokea ni kusalimiana basi kwa mdomo salamu alaykum wa alaykum salam خلاص ama kupiana mikono na kubusiana mikono na kushikana makamama na ghairi dhalik hadhi min al-khata utakuta saingine hutokea sana masala haya kwenye harusi <clears throat> ama misiba na nyinyi chunguzeni kwa sababu sisi taabu yetu tushazoea kutangamana na waume na waume washazoea kutangamana na wake kwenye masala ya harusi na misiba hakuna mipaka waume waingia kwa wake wake waingia kwa waume ndio akikutana sasa kusalimiana kufurahishana utaona pigana makamamo tafikiri ni mume na mke ukiuliza kumbe hata hawana alaka ya kimahramia lakini watakumbatiana haya mwanamke mwanamume amefiliwa kwenye familia ati familia yake hamhusu yani ni ajnabia amfilia na babake amfilia na mamake amfilia na aenda akampiga makambamba ati ulia na yeye kwa sababu amfilia a'udhu billah la hawla wala quwwata illa ma yastahi yani hata hana haya basi hata kama mtu hana dini basi na haya pia mtu akosa haya utakwendaje kumkumbatia mwanamume wewe mlilia acha mfilio sallallahu alaihi wasallam afya na yeo hayo ndio inaonekana ndio ukamilifu na wewe ukikataa kufanya utaambiwa ah huyu bwana ni mbaya tumebadilisha tumeharibu sheria haitakikani iwe hivi acha niwasomee maneno mazuri ya al-alim al-faqih Muhammad al-Amin Ash-Shanqiti rahimahullah kwenye Adwaul Bayan tafsiri yake amezungumza istinbat mzuri sana na haya maneno utakiyasikiza utajua wazi yatoka kwa mtu alim faqih anayefahamu sharia sawa sawa hapana hawa wakupiga piga makelele sahihi piga mayowe kila kitu ambia halal bana ubiha lakum fanyeni bana wachaneni na hawa wanaowakataza waharamishia, wachaneni na mawahabi hawa mahivi wa vile Intabe sikiliza haya maneno ya mtu alim faqih mtu ambaye kwamba ulimwengu zama zake wote ulishuhudia kwamba yeye ndio imam wa ilmu katika hizo zama الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة أسمى كوني أدواء البيان سكليزا أسمى كونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء kuwa kwamba mtume صلى الله عليه وسلم hasalimiani kwa mkono na wanawake waqta albay'a wakati ambao kwamba mkono wahitajika maana wataka kutoa bai'a wataka kumbai mtume na hii dharura na kama angalikuwa dharura basi ingehalishwa hapo yani yani dharura ya kusalimia sio kubwa kama dharura ya bai'a bai'a ni kubwa kuliko salamu bai'a ni kubwa kuliko salamu sasa shangita yakwambia wakati kwamba wanawake kuja kuleta mkono kumpa bai'a mtume kipindi ambacho kwamba bai'a ni bora kuliko salamu asema hilo jambo ni dalilun ni dalili wazi ya wazi kuonesha kwamba anna rajula la yusafihu almar'a mwanamume hakuna dharura hata moja afaa kumsalimia mwanamke kwa mkono hakuna kwa sababu kama angalikuwa iko angalikuwa hakuna dharura zaidi ya bai'a hakuna dharura zaidi ya kutoa bai'a kumbai mtu ikiwa wakati wa kubai mtu kwa imani umekatazwa na mtume akaukataa mkono wakati huo basi wakati mwingine wowote pia lazima ukatae yani hata wakati wa salamu ambao kwamba salamu ni ndogo kuliko baya bila shaka thumma qal kisha akasema wala yamassu shay'un min badanihi shay'an min badaniha Allahu akbar angalia fiqh ya mtu rahimahullah wengi wanafahamu kugusana mume na mke ni mkono tu miili haina neno sasa angalia faqih anavostadil sasa ikiwa mkono ambao ni kitu khafif hani haramu kugusana mkono kwa mkono kefu mwili kwa mwili haiwezekani sharia ituambie sisi usipeane mikono na wanawake alafu miili yenu yaweza kuwa pamoja karibu yagusane haiwezekani Sharia itakuwa sharia sasa yafanya mambo kinyume ndio maana akasema baada ya kukatazwa kupiana mikono wakati wa salamu hii ni dalili kuonesha si mikono tu hata mwili shay'an min jasadi chochote kiungo chako chochote kwenye mwili wako haifai kiungo chako cha mwili kugusa kiungo cha mwanamke chochote ni shikio ni pua ni mdomo ni uso ni mkono chochote mwili mzima wako ni haramu kugusa mwili mzima wa mwanamke hii ndio alivyosema kisha akasema kwa nini akupa sababu li anna akhaffa anwa'i lamsi المصافحة يا سلام شوفوا استدلال عجيب huyu bana alikuwa ni mtu dhaki faqihi wa ajabu asema kwa sababu kugusa kwa kugusa kitu kwa uchache kwa uhafifu ni kugusa kwa mkono au sio wewe ukitakugusa kitu kwa kwa, kwa utagusa kwa mkono ni musafa kusafiana naye kwa mkono fa idha mtana minha ikiwa sharia imekataza kugusa kwa khafifu kwa kitu yani kugusa kwa sehemu ndogo ya mwili mwanamke amekataza katika fil waqti alladhi yaqtadhiha tena katika wakati ambao kwamba yahitajia kugusana ambao ni bai'a wa huwa waqtu bai'a basi hivyo dalla dhalika jambo hilo litadudulisha litatufahamisha ala annaha la tajuz kwamba haifai wakati mwingine wote walaisa li ahadin na si halali kwa mtu yoyote mukhalafatuhu sallallahu alaihi wasallam kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam lianahu kwa sababu yeye huwa almusharri'u li ummatihi yeye ndo anayewekea sheria umma wake biaqwalihi kwa maneno yake wa afali na kitendo chake wa takrirati na kukiri kwake kwa hivyo ashankita atuambia nini hapa yani atuambia kama kuna uwezekano kuhalalishwa mwanamume kumgusa mwanamke kungehalalishwa wakati wa bai'a kwa sababu bai'a ni jambo muhimu kuliko salamu na ni dharura ya kidini kuliko salamu ikiwa wakati huo wa bai'a Mtume sala sallam alikatazwa kugusana mikono na wanawake na ni wakati mkono wahitajika kwa sababu wanaume aliwapa itakuwaje wakati wa salamu ambao mkono hauhitajiki wapeane hiyo maana yake na mkisema oh hii dharura ya salamu Sheikh akwambia bai'a ni dharura kubwa kuliko salamu na walikatazwa hakuna dharura zaidi ya bai'a maana ni kutuku ahdi kwamba utafanya iman na mtume hii ni dharura kubwa kuliko kusalimiana wa maadhalika akakataa mtume sallallahu hilo idhan maana yake ni kwamba katika hali nyingine zote ambazo si si, si, si bai'a ndogo ambazo zitakuwa ndogo zitakavyokuwa ni haramu kusalimiana kwa mkono na mwanamke jinabii hata ulimwengu mzima ukasema mfaa mimi najua saa hizi kuna wa, watu wapotevu wanasema haina shida ni watu wapotevu moja kwa moja kwa sababu yoyote anayokeuka mipaka ya hadithi za mtume ni mpotevu anataka ukua kwa hivyo ukisikia mtu kwamba haina neno jua hadha ni dhalum mudhil huu ni mtu dhal amepotoka na amepotea kwa sababu khalifu hadithi ya mtume alayhi salatu wasallam kwa hivyo saizi kuna kampeni kubwa zafanywa wanawake kuondosha haya hii ndo hii ndo khulasa jamaa hakuna urongo yani tusidanganyane ni hivi kuna kampeni kubwa sahihi kulelewa wanawake kwenye misingi nje ya haya na haya madhambi makubwa kwa sababu chanzo cha uharibifu duniani ni mwanamke na mwanamume kukosa haya mwanamume akikosa haya mwanamke akokosa haya hapo hakuna tena maisha hapo khalas dunia waishaharibika sasa maadui wa Uislamu wanaenda mbio kumtoa mwanamke haya kwa sababu wakisha kutolewa haya mwanamke mwanamke atakuja kumchokora mwanamume pia naye awate haya hadha maarufu kwa sababu mwanamke ni mshawishi mkubwa mwanamume kwenye hii dunia mwanamume kuna kitu kinachomsumbua duniani kama mwanamke alafu mali lakini kwanza mwanamke na ndio maana Allah akaanza nayo zuyina linasi hubbu shahawati minan nisa walbanina walqana mali alikuja baadaye na watoto lakini kwanza mshawishi mkubwa mwanamume kwenye hii dunia ni mwanamke la budda min almar'a lidhalika Allah Allah mwanamke akipotoka ndo mwanamume atapotoka hadha wazi mwanamke akiwa mzuri na haya mwanamume atakuwa hivyo hivyo na kizazi chake kitakuwa hivyo hivyo Musije mkapatiwa fikra za maadui wakawaambia hakuna neno bwana salimianeni na wanaume hakuna shida ikhtilati kuna shida gani ikhtilati haina neno tangamaneni na wanaume intabe hawa ni watu ambao kwamba ni waharibifu wataka kuleta fasad kwenye hii ardhi na kuleta maharibifu kwenye mujtama wetu wa Kiislamu kwa hivyo haya ni maneno wazi yako sawa haifai mwili wako mzima mwanamke uguse sehemu yoyote ya mwili ya mwanamume ambaye si halali yako hadha la yajuz wala si mahrimi yako hadha la yajuz hata kama nyumbani kwenu kwenye familia kunao mgogoro au kuna siku siji watu usema familia za kutana pamoja sijui ni hadha lishkale len sasa siku ile ni halali barabara wote upande huu kuona wanawake wote wa kule ati kwa sababu siku kukaa pamoja ndo watu waonane wasichana na wavulana wako pale sijui kadha kadha ukimuuliza kwamba oh hii ni kuunga kizazi ataka watu wajuane sallallahu salama alafi na sharia haikukataza mtu kuunga kizazi lakini sharia imeweka mipaka baina ya wale rahim wa kuungwa kuna wale arham wa karibu unaowaunga moja kwa moja mubashara kuna na wale arham ambao ni wambali unawaunga kwa wasta wasta wa simu wa mtu si wewe mwenyewe mwanamke kwenda mwenyewe mubashara haya mambo lazima tuelewezane tuelezane kuna watu ni uwaunge wewe mwenyewe mubashara ana kwa ana utawaendea hawa ni wale mahrim zako na kuna wengine ni uwaunge kwa wasta mpatie salamu mke wake salimie ndugu yangu fulani aliyokuoa mfano una ibn ammi yako wewe mwanamke una ibn ammi yako mfano ni mgonjwa ana dharura kidha wazi na ukenda pale utaambiwa ungie utangamane tumie salamu mama yake mtumie salamu dada yake mtumie salamu mke inshallah salimie ndugu yetu mwambie fulani kafi kwa sababu huyu huungwa kwa wasta si mubashara bihaithu taonana ana kwa ana hadha mayambaghi illa min wara'i hijab mpaka nyuma pazia kwa hivyo hii ni nukta muhimu lazima kina mama tufahamishane naona kulingana na wakati tutakomea tu hadithi hii ilikuwa tusome nanyi hii ya pili lakini ina masaili ina maelezo marefu hiyo nyingine hadithi ya 12 tutaiwacha insha Allah taala wiki inayokuja باذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر